الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل لنا إنما جعل الإمام ليؤتن به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فلنسي سأل od Ebu Horeira radi Allahu Teala Anhu da je rekao, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallame imam je da se slijedi pa se nemojte razilaziti od imama kada donese tekbir donesete i vi kada učini ruku učinite i vi kada kaže se mi Allahu li men hamide vi recite Rabbena valekel hamd kada učini srđu učinite i vi a ako klanja sjedeći klanjajte i vi svi iza njega sjedeći I sličan hadis, prethodnom je i hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome kaže, klanjao je poslanik sallallahu alaihi sallam u svojoj kući, a bio je bolestan. Pa je klanjao sjedeći, a iza njega su ljudi klanjali stojeći, pa je pokazao svojom rukom, eniđli su, sjednite. Pokazao je svojim rukom da sjednu. Pa kada je završio namaz, rekao je, imam je da se slijedi, nemojte se razilaziti od imama, kada učini ruku, učinite i vi. Kada se digne sa rukua, dignite se i vi. A kada kaže semi Allahu limen hamideh, recite rabbena wa lekel hamd. A ako klanja sjedeći, klanjajte i vi svi sjedeći. U ome hadisu je došlo, govorili smo o Buhariri, o Ajši, radijallahu ta'la anhuma i o njihovim biografijama. Došlo je, kada imam učini, učinite i vi. Pa je došao veznik fe, koji označava, znači, da se radnja odmah čini nakon urađene. Pa kada imam donese tekbir, pa da kebbere, fe kebbiru, fe, odmah, nakon njega, nemojte čekati, nemojte iščekivati, nemojte kasniti, a nemojte isto tako šta? Preticati imama, nego posle imama odmah, neposredno, nakon što on završi se tekbirom, muktedije donose tekbir. Pa je ovdje ukazao na sljeđenje imama kada su u pitanju riječi i kada su u pitanju djela. Kada su u pitanju riječi da se donese tekbir i da se kaže šta? Rabbena u leker hamd. To su riječi. A djelima na sljeđenje imama je ukazao kada se čini ruku i kada se vraća sa rukua. I sežda kezalike isto tako sežda je li i ona je došla i ona je došla je li kao primjer sljeđenja imama u pokretima što se tiče preticanja imama i zajedničkog rada i radnji sa imamom o tome smo govorili u prethodnom hadisu kada smo govorili o zabrani o zabrani preticanja pa je prethodni hadis znači pojasnio neke detalje vezane za ovaj hadis a i naredni hadis koji slijedi će pojasniti neke detalje koji se tiču ovoga, ovoga hadisa. Jer je autor tako poredao hadise, znači da se vežu jedni za druge. Ovdje je došlo steđenje imama. Da li je to steđenje obaveza i u nijetu? Znači da nijet biva kao što je nijet imama. Oko toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima i o tome smo govorili. Imam šafija smatra da nijet ne ne ulazi u značenje ovoga hadisa, tako da može čovjek koji klanja dobrovoljne namaze da klanja iz onoga ko klanja farzove ili obratno, znači u tome nema smetnje. Pa je imam šafija ovaj hadis usmjerio samo na šta? Na pokrete. Na pokrete u namazu. Na pokrete u namazu. Kaže Ibn Abdelberu svome djelovali stitkar, da imam Šake, Leuzaji, Daudi, Tabari, i to je poznato kod imama Ahmeda, da smatraju da je dozvoljeno, znači, da čovjeku da klanja podne za onim za ko i kindiju, ili da klanja, znači, da se klanja obratno, u svakom slučaju to bi bilo dozvoljeno, jer čovjeku pripada ono što je naumio i pripada mu, znači, nagrada po nijetu i broji mu se nijet. Dakle, Abu Hanife kaže da i nije ulazi u sastavni dio čega ovoga hadisa fela tahtelifu alihi, nemojte se razilaziti sa imamom, ni u kom slučaju, pa ni u, ni u nijetu. Kaže imam Malik i učenjaci Malikijske pravne škole da nikako nije dozvoljeno čovjeku da klanja sa različitim nijetom iza imama, pa ne može klanjati po Malikijskim učenjacima onaj ko klanja podne iza onoga ko klanja Hindiju, na primjer, U tom bi slučaju bio pokvaren namaz kome? Muktedi. Imamu ne bi, nego bio pokvaren namaz muktedi. Dokaz šafije da je dozvoljeno je poznata priča Muaza. Radi Allahu anhu kada je klanjao sa poslanikom sallallahu sallam jaciju, pa je nakon toga klanjao svome narodu jaciju kao imam. A on je nije tio šta? Na filu, pa je njemu bila pa je njemu bila na filu a da je obavezno imama slijediti samo u tim spoljašnjim znači, radnjama, a to ukazuje hadis Džabira, u kome kaže slijedite vaše imame, pa ako klanjaju stojeći, klanjajte vi stojeći, a ako klanjaju sjedeći, onda klanjajte vi sjedeći, znači slijedeni u čemu, čemu, u pokretima. Fida kebbera fa kebbiru, a kada unese tekbir, unesete ga i vi. I govorit ćemo o tekbiru u narednom poglavlju, znači. I može se iz ovoga hadisa zaključiti da ne smije se znači jer je tekbir nos prije imama i ako bi ga donio prije imama ne bi opće ušao šta u namaz za imamo. Ne bi to znači bio namaz za imamo. Iz ovoga hadisa se može zaključiti. Može se zaključiti. Iz daleka nekakav zaključak iz daleka da se ne uči fatiha za imamo. Jer u redu? Jer nije rekao a kada prouči fatihu proučite ju pa međutim ne spominjanje toga, jer to ukazuje da se ne čini, ne, ne ukazuje. Može se zaključiti, sporedni nekakav argument može biti, ali ovaj ispravno je da ako nije spomenuto, da to ne možemo ni potvrditi ni negirati, a naš kako imaju drugi argumenti koji ukazuju da se Fatiha uči iza, da se Fatiha uči iza imama. Semi Allahu limen hamide. Allah čuje onoga koga hvali. Došlo je nakon toga Rabbena wa lekel hamd. Može se kazati Rabbena wa lekel hamd i Rabbena lekel hamd. Ispravno je znači i jedno i drugo. Autor kaže da je bolje dodati vau. Da se kaže Rabbena wa lekel hamd. Kaže, to ima dodatno značenje. Međutim, ispravno je da treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. Treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. I ome hadisu je dokaz da semi Allahu limen hamide izgovara samo imam. A ne izgovaraju ko? Muktedije iz imam. Nego imam kaže semi Allahu limen hamide, a oni kažu rabbena wa rekel ham. I to je stav imama Ahmeda i to je odabrao imam Malik i to je odabrao Ebu Hanife i to je odabrao Ibnul Munzir od šafijskih učinjaka. Pa je većina džumhur u Leme na stanovištu da muktedija ne izgovara šta? Semi Allahu liman hamide. Dok kaže šafija da izgovara da svi izgovaraju. Kažu jer je zikr za ispravljanje semi Allahu liman hamide. A rabbena u leke je zikr kada se čovjek već ispravi. Pa to je dva zikra. Zikr za ispravljanje i zikr u stajaćem položaju. Kada se muktedija potpuno znači ispravi. I navodi ovo od Maliki pa iz učenjaka Isa ibn Dinara i Nakino, međutim kaže kad je jav u svom dijelu Likmal, da to nije ispravno od njih. Da to nije ispravno od njih. Zašto da su neki malikijski učenjaci podržali i odabrali šta mišljenje imama? Šafije. Kaže Pahavije da je imam Šafija kazao suprotno iđmao, konsensus. No, međutim, kažu, nema tu konsensusa. Kažu, nema konsensusa. Kako imam šafija opravdava? Zbog čega? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao semi Allahu li hamide, jesu oni njega čuli? Jesu. I oni ponavljaju za njim ono što čuju, pa nema potrebe da im ukazuje da izgovore ono što su šta. To je jasno, to ste čuli, znači to svakako izgovarate. Ali ne znate da treba izgovoriti šta? Rabbena o lekel Pa to znači izgovorite, pa to izgovorite nakon toga. U svakom slučaju, ono što se zaključuje iz porašnjeg značenja Adisa jeste da muktedije to ne izgovaraju. Zato što je rekao, vi recite. Ako odabere mišljenje mama Šafije, ima ono znači svoje mjesto i znači tu je sigurno i čtihad ovaj, prihvatljiv i prihvatljiva su različita mišljenja. Poslanik sa osreme kada bi rekao sami Allahu limen hamide, digao svoju glavu, rekao bi Rabbena, o leke alhamd, milu us samavati, o milu ardi, o milu ma šitem i šeim bad. Znači, to je jedan od zikrova nakon što se digne glava. Može se kazati a, nakon tesnije, a to je sami Allahu limen hamide, može se kazati na četiri načina, da se kaže Allahumma Rabbena, o leke alhamd. Allahumma leke alhamd. اللهم ولك الحمد يا الله ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد يا الله اللهم ربنا لك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد da imamo znači sa vau i bez vau i da imamo sa početkom Allahumma Allahumma Rabbana lekel hamd Allahumma Rabbana wa lekel hamd Rabbana lekel hamd Rabbana wa lekel hamd na četiri načina. Kaže Ibnul Kajim, nije došlo od poslanika sa osrme spajanje Allahume i ue. Allahume i wau. Toga nema spajanja. Znači da se kaže šta? Allahume rabbena ue hamd. Kaže, te opcije nema. A u stvari ta je opcija kod Buharije u sahiju. Ta je opcija kod Buharije u sahiju. Pa znači vidimo da imam Ibnul Kajim koji je sigurno znao sahiju mama Buharije u ponoći da ga probudiš na pamet, u to nimalo ne sumnjamo, da je mogao, znači, ponekad da predvidi hadis koji se nalazi u sahihu imama Buhari. Malikijski učenjaci, kada je u pitanju prenošenja iza imama, e, teblir, kada pa imam kaže, e, kada mu jezin kaže za imamo šta? Semi Allahu limen hamide, kada kaže Rabbena o lekel hamide. Kada prenosi, kakav je propis takvog namaza? Pa kažu da je namaz ispravan zato što je, neki kažu, a, da je namaz ispravan zato što je on, mijenja tu i mama. i govori umjesto imama. I kažu da je tako činio Ebu Bekr, radi Allahu anhu. Drugi kažu da je namaz pokvaren zato što treba slijediti mama, a ne mujezina. Treći kažu da je namaz ispravan ako se slijedi, ako je došlo prenošenje sa dozvolom imama. A ispravno mišljenje da ako postoji potreba za prenošenjem i za imama prenosit će se. Ako ne postoji, onda neće. Znate što je prenošenje? Znači, tekbire da ponavlja za njim, znači za imamom, ako ljudi dobro ne čuju, na primjer da imam ne može govoriti glasno, a nema nestalo struje, odučenje slabo, pa da neko naglas prenosi, neće smetiti. No, međutim, ono što se čini u dva harema danas, to je bez sumnje bidat. Novotarija. Znači, da se prenosi za imama, kad imaju zvučici, najsavremenije uzvučenje, u medinskom haremu, koliko sam čuo, ima na svijetu. Da nigdje nema na svijetu sa vremeni odlučenja. I pored toga se prenosi. Hoće li se to ukinuti? Allah ne bile zna. Ne znam ako se nije ukinuo. U mekanskom nije, ne znam za medinski. Nešto se ne mogu sjetiti. U svakom slučaju, ne vjerujem da je stalet jeste u, u Jordanskoj jednoj džamiji, velikoj koja je u Jordanu, centralna jedna džamija, u njoj je bilo cijelo vrijeme ponavljaju se, kada sam ošao leto s dole, vidio sam da više ne ponavljaju, da su to ostave. Da su to ostave. Alhamdulillah. Kaže imam Al-Mawardi, koji ima svoj komentar koji se zove Al-Hawl Kebir, kada bi čovjek rekao hamid Allahe men semjahu Allahu zahvaljuje onaj koga čuje jeli, uzvišen je Allah, kaže bilo bi ispravno sam je kazao suprotno sunnetu znači kada je zamijenio poredak malo riječi no međutim ispravno je da čovjek treba raditi onako kako je činio poslanik sallallahu alaihi sallam kada učini seždu učinite i vi ovo nam ukazuje da čovjek treba na seždi da bude šta smiren on je učinio seždu učinite vi, pa on vas čeka dok vi šta učinite, Zbog čega ovdje posebno sežda? Zato što treba više vremena da se sa kijama padne na seždu. Treba više vremena. A čini se sežda tek kada imam dotakne čelom šta? Tlo. Kako ćemo vidjeti u narednom hadisu koji nam dolazi iza ovoga. Hadis od Beraj Braziba. Pa se e, iz hadisa zaključuje znači da se treba smiriti na smiriti na seždu. A kada klanja sjedeći, klanjajte i vi svi sjedeći. Učenjac šafijske pravne škole, kaže autor, a od njih je Buharija. O inde šafijaje, o minhumul Buhari. Kod šafija, a od njih je Buharija. Ako misle da je Buharija šafijski učenjak, što se zaključuje, to je pogrešno. Nije Buharija šafija. Niti je Malikija, niti Hanbelija, niti Hanefija. Imam Buharija, imam sam svoj mezheb njoj pripada ehlul mezhebu, ehlul hadith. A nije nikako, znači, on učenjak koji je sredio nekoga od učtehida. No, međutim, veliki je lobi, jeli, uzeti sebi imama Buhariju. To je pogrešno. Imam Buharija, ovdje kaže imam šafijski učenjac, imam Buharija i Hanetije i Džumhur smatraju da je hadis ovaj dokinut. Da je hadis dokinut. I to je veliko razilaženje među lemom. Da li se iza imama klanja ako je bolestan i ako klanja sjedeći? Da li mu ktedi iza njega klanjaju kako? Stojeći ili sjedeći? Veliko je razilaženje. Džumur kaže da je namaz, da je ovaj hadis dokinut. Međutim, Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje ovaj, da se klanja iza imama sjedeći ako klanja sjedeći. Preče je da ne klanja takav, ali ako klanja, onda se iza njega klanja sjedeći. Ispravno da hadis nije dokinut i razilaženje se velika i mislim da smo o tome više govorili u komentaru na uh, Sahih Fikr Sunni. Kaže imam Malik, kako je poznato od njega i njegovih učenjaka, učenjaka njegove pravne škole, nije dozvoljeno čovjeku nikako da klanja i za onoga poklanja sjedeći. Misli se na imama. Od Ebu Hanife i Šafije i Džumhura može se klanjati, ali mora šta? stojati. Jer imam ima opravdanje da sjedi, jer on ne može stajati. Ali ti nemaš opravdanje, ti moraš upotpuniti taj ruk. Pa kod nje može, ali moraš stajati. Dok kod imama Malika nikako ne smije takav biti šta. Nikako ne smije biti imam zbog hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallame neka niko posle mene ne predvodi sjedeći. Uđutim, ovaj hadis je dajit nije vjerodostojan ne može biti kao argument hadis je znači da i navodi se od Holefa i Rašidina da nisu klanjali znači sjedeći da predvode nekoga sjedeći no međutim to nije dokaz jer možda su to smatrali boljim što svakako jeste neka olema kaže da je ovo bilo svojstveno samo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da nije bilo svojstveno šta? Drugim, da nije za druge ljude, nego to je samo poslanica o srme mogao klanjati kako? Sjedeće da se ljudi, da iza, da iza njega ljudi, znači, sjede. No, međutim, da bi nešto pripisali da vrijedi izričito za poslanika, sallallahu sallam, moramo imati argument. Ovdje ima li argument nema? Nema argument. Pa znači vrijedi kako za poslanika, sallallahu sallam, tako i za druge ljude. Kaže se, bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bolestan. Kaže neka ulema da je to onoga, e, ono, ono vrijeme kada je pao sa konja, pa kada je zgulio čitavu, čitavu a, lijevu stranu. Pa je znači bio dugo bolestan, pa su došli kod njega, pa su ga našli da klanja, pa su stali iza njega, pa im je pokazao rukom da sjednu. Pa su klanjali za njega, pa su klanjali za njega sjedeći. Sallallahu alejhi ve sellem. U ome hadisu je dokaz da je obaveza slijediti imama i da se nije, da nije dozvoljeno da se muktedi razilaze od imama. I o tome smo govorili u prethodnom hadisu kad smo govorili o zabrani preticanja. I u njemu je dokaz da ruku i sržde bivaju nakon što imam to učin. Poslije imamove, znači neće biti sa imamom. I najčešće preticanje imama biva na sržde, odlaskom na srždu zato što ovaj treba više vremena da se imam spusti i onda mnogi konjači pretiču imama, što je svakako pogrešno. I u njemu je dozvoljeno, dokaz da je dozvoljeno namazu, da su dozvoljeni pokreti, blagi pokreti koji neće pokvati namaz. Gdje je dokaz? Pokazao im je, sjednite. Kao što im je pokazao Hadis Ebu Horeire kada je bio namazu, pa ostao bez abdesta sa osaneme, sačekajte tu gdje ste. Pa znači ti pokreti koji su takvi, neće, ako neće pokvariti namaz to da ti se pomiriš korak ili dva, da otvoriš vrata, ili da digneš slušalicu od telefona, da te neko čuje da se namazi, i o tome, jer je poslanik sa osrme otvorio ajši vrata, je tako? Pa se ponovo vratio na mjesto. Neće onda pokvariti znači ni rukom da se nešto, da se pokaže. I to se razlikuje od čega? Od, od riječi. Razlikuje se od riječi pa ti je džumi do, džumom dozvoljeno, znači kada bi ti neko pružio ruku, da se rukuješ, ali ti nije dozvoljeno da mu vratiš na selam, na selamu nećeš odgovoriti, jesno. U ome hadisu nije spomenuto kada učini, kada preda selam, predajte i vi. Zašto? Kaže neka olema zato što postoje selama, ti možeš ostati, učiti koliko hoćeš i onda predati selam. Zašto su to kazali? Zašto ti nije rekao posle rukua, možeš ostati koliko hoćeš dobi i onda rad dalje. Zašto je rekao posle salama? Zašto to hodnično nije da se preda sol. Hm? U redu, ali zašto možeš po mišljenju ove uleme kasniti? Šta je prestao namaz? Šta onda? Nema, nema. Nema više dizanje. Molim? On je izišao, zašto ti možeš ostati za njega? Ne, Nema više. Znači, nema on više drugog rukna na koji bi prešao. Jer on kad učini seždu, a ti je ostao na, na kijamu, posle rukua. I on se vraća sa sežde. Pa opet ide na seždu. Pa opet, znači, ode imam. On je vamo predao selam i nikuda se imam ne gubi. Selam tebi je ostao samo selam. Kad god vidim selam, stigao si šta? Za njim. međutim, Allahu ta'ala alam da najispravnije slijediti imama iza selam. Dok preda selam, preda ti selam. To je najispravnije, da se imam, znači slijedi, da se imam, slijedi u svem. Molim? Nema, u ovoj verziji nema. Ima hadis ibn Omara, voljeli smo da predajemo selam kada poslanik sa osalem predaje. To jeste kod Buharije došli. To je ibn Omara, to s njegove riječi. A međutim, ovaj, kao hadis da je došlo, a kada preda selam, predajte vi, to nije došlo ome hadisu. I naredni hadis je hadis Elbera ibn Aziba, o kome ćemo iša od tada govoriti koga ne prenosi Abdullah ibn Yazid, Al-Hatmi Ansari, a on se isto veže za znači, sljeđenje imama, pa ćemo iša od o njemu govoriti u našem narednom druženju. Ali će Allah te barake od tada da nas pouči našoj vjeriti spoči sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam i da sučusti na istini nesretnemo njega jednog jedinog za ođel i da nam se smiluje na sudnjem dan Allahu ta'ala amin wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi